me Danas novo poglavlje počinje Gori Wall Street i gori MMF Gori svaka banka i svaki sef Gori Brisel i gori Washington Gori, gori, gori Babilon Gori Wall Street i gori MMF Gori svaka banka Washington Gori, gori, gori Babilon Izgubljen narod, smrdi mržnja i barut U kriznom smo stanju, odavno Treba sa snagom da krenemo hrabro Sa dignutom glavom kroz branu ravno Ili pak šutiti, kulirati, asimilirati, profitirati odmarati Uživati, možda će mašina sama kolabirati Industrija cijedi prirodu poput pijavice A nama kažu da kupimo štedljive sijalice I ja bi se zaletio na more Al kad srce kaže more, novčani kaže ne more Buržoazija, njihova nacija Kapital, trajna okupacija Pravila nisu ista za sve, upali um Pitam se gdje je bailout za Somaliju Gori Wall Street i gori MMF Gori svaka banka i svaki sef Gori Brisel i gori Washington Gori, gori, gori Babilon Gori Wall Street i gori MMF Gori svaka banka i svaki sef Gori Brisel i gori Washington Optimista sam do kraja skroz Iako svjetlo na kraju tunela može biti voz Umjesto zida napravit ću most Ako misliš isto, budi mi gost Neće niko doć, neće ništa pas nebati Mi smo ti koje smo čekali Neće niko doć, neće ništa pas nebati Mi smo ti koje smo čekali Gori Dayton, gore laktaši Gore njihovi, gore naši gori Tuzla Vatra je jebena, gore čak i Panonska jezera Gore bašte, gore kafići, gore pozorišta i umjetnici Gori B i gori H, goriš ti i gorim ja Gori Wall Street i gori MMF, gori svaka banka i svaki sef Gori Brisel i gori Washington, gori, gori, gori Babilon Gori Wall Street i gori MMF Gori svaka banka i svaki sef Gori Brisel i gori Washington Gori, gori, gori Babylon Gori Pepsi i Coca-Cola Gori parlament od temelja do krova Gori alkohol, trava i hemija Gori svaka vila i rezidencija uh. Dirty Frankie. Uh. Frenki, gori, gori Frenki, ja znam, siguran sam zapravo da je želja većine da se ostvari ovo šta je Frenki u pesmi Gori otpevao, odnosno odrepavao, kako god rečeno. Frenki njegov posljednji singl kao najava albuma Gori MMF ili kako li će se već zvati. E, dobro večer, dobrodošli u prednovogodišnji UPEK, kulturno-umetnički program edukativnog karaktera. Prvo obitna ideja mi je bila da ovaj kupek 32. po redu bude malo drugačiji od prethodnih e, u tom smislu što bi možda bilo malo više muzike što će se verovatno na kraju krajeva i desiti E, ali između ostalog mm, je ideja bila i da se pozovu neki gosti koji su evo, ovoj prethodnoj 2011. godini, odnosno još uvijek aktualnoj 2011. godini gostovali u Kupeku, međutim onda sam shvatio da Kupeku vrlo skoro zapravo 1. februara sledi i prva godišnjica i da bi možda ponovo uradio sličnu stvar, pa sam napravio neko kompromisno rešenje pozvao sam neke ljude koji će se možda pojaviti, možda se neće pojaviti, a umeđu vremenu sam pozvao između ostalog i Danielu iz e, Klubčeta, nažalost sada već bivšeg, iz Zrenjanina. E, oni su ovih dana u Zrenjaninu održavali jedan fenomenalan festival koji se zvao Bez izlaza, koji smo u prošlom kupiku između ostalog najavljivali, a onaj ko je slušao zna da smo bezuspešno pokušavali da uključimo Danielu putem Skype veza, međutim nam sateliti nešto nisu bili naklonjeni. Kako god, osim Danijele u, u ovom kupeku malo ćemo da čujemo i glas tuđine, glas gastarbajtera, odnosno glas jedne naše beograđanke, ako se smatra beograđankom koja je trenutno u Minhenu, pa da malo popričamo kako se gastarbajterizam i uopšte kultura i gastarbajterizam slažu. E, možda nam se pridruži i ST Goribor koji je subotu i nedelju održao dva fenomenalna koncerta u Gun klubu u Beogradu, a možda nam dođe i Kraka sa nekom novom pesmom Presinga. E, presing koji se nakon dugo godina koji je nakon dugo, dugo godina ponovo počeo da svira i čini mi se da su u Zmajvom gnezdu u zgradi Big za održali koncert sada ovaj prethodni vikend. A kad smo već kod Bigza i sličnih tvorevina iz ustanova i zgrada, znate dobro da je u Novom Sadu prethodnih dana skvotirana kasarna dr. Archibald Rice, poznatija kao maršalka. Pričat ćemo malo i o tome večeras i sa Danielom, a voleo bi vas da čujem, ukoliko imate bilo kakav komentar na tu temu. Nažalost, teško da se možemo čuti, ali možete da mi pišete na adhekupeket.gmail.com Eto, toliko za uvod 32. kupeka. Manje priče, više muzike. Slušamo još jedan, odnosno Frenkijevog Jarana. Očuha, mogu slobodno da kažem. Edo, majka i panika. Biće super za kriminal, jebeno za žene To panika naciju pretvara u lokalno pleme Panika je nema koncentracije ni mira Kad počne pucat jednostavno ne zna u šta cilja Kad počne pričat jednostavno ne zna u šta dira Panika je sezone su pucanja šira Ljudi pucaju ko kokice i slabo mole U biti dosta mole, ali se nimalo ne bole Oće sjele pole klikera, jel hoćeš možda čuje Šta god da se iklo dočekaju te na vole Panika Panika kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Croatia has decided to confirm its readiness to take part in the international activities aimed at realizing their goals by increasing its financial contribution to the programs and activities of the UN. Yes, we can. Ovi mali klanovi, široki posjadi, meki dvosjadi Pognuti pogledi ili po potrebi Dođi pa odjebi, pođi te traže Popuni stalaže, viru šta ti kažu Daj šta traže i još malo više Čitaš šta se piše, stiši šta se diše Sve je veliko, ništa Vučić gato mitika slovarići pa slika misli kroz ruke i kemijsku do smisla i prijenosa energije putem valova Impulsi mira, trenuci bez planova topljenje stavova u fluidne smjese šta pljušte ka pleske po licima amputirani mozgovi u invalidski kolicima kipovi od klitina, zlata i krvi kule od karata, meštara bez zanata Plata metine, starješine, debele mješine, debine svijese, duboke kese i boleštine Nezirmeli, absolutno. Izjavili idete. Negdje u stejci. Negdje u stejci. Negdje u stejci. Negdje u stejci. Da smo krenuli žestoko, krenuli smo. Nakon Frankija i Ede Majke poslušali smo i Jurija iz Tilnesa u projektu koji se zove Golem. Već smo imali prilike da slušamo tu kombinaciju uz pesmu Poštovana gospodo, a ovih dana su, koliko znam, objavili i album. Sve se može poslušati na YouTube-u, tako da samo izvolite. E, mi ćemo sad da napravimo jedan mali break što se muzike tiče. Malo mikrofonije. E, pošto nam je Daniela već u studiju, a, pa ćemo malo pričom da ovu revolucionarnu tematiku donekle razbijemo. Ćao Daniela. Zdravo. E, Daniela je, kao što sam rekao, došla iz Zrenjanina za ovu priliku. Nije prvi ili prva zrenjaninka u Kupeku. E, ali u svakom slučaju ono što je bilo prethodnih dana u Zrenjaninu je bio i povod zapravo zašto sam ti pozvao da dođeš ovde, a taj povod je bio festival o kojem ćeš ti sada malo više i da kažeš, tri dana je trajao, mi smo to i najavili u prošlom prošlom kupiku pokušali smo da te uključimo, nismo uspeli, ali dobra sreća Pa evo te uživo Veze nisu radile. Evo te uživo ovdje. Bolje da. funkcioniše ove autobuske <laughs> veze. ne znam, valjda. Nemam pojma, da li do satelite ili prosto onaj gore, nije upro, onaj gore upro prstom pa nije dozvolio. Da. Da, da, da malo porazgovaramo o nečemu što očigledno smeta ne samo njemu od ozgo, nego još i mnogim drugim ljudima. Jedna od stvari ove, ovaj, koja se između ostalog na tom festivalu dešavala bila jedna instalacija vezana za logor u, u, u Stajićevu, ali o tome ćemo pričati u toku emisije. Za sada me prosto interesuju neki, neke, neke prve reakcije na sam festival. I šta je zapravo suština festivala? Ja sam spomenuo prošli put taj neki e, reakciju na ono što je bilo na Exitu 2005. godine. Pa, da, prvo da kažem da e, festival bez izlaza u stvari nikad nije bio festival. To je ove godine prvi put uz podršku asocijacije nezavisne kulturne scene Srbije dobilo formu festivala. U stvari uvek do sada to je bio samo koncert klopke za pionira koji se dešavao na dan otvaranja egzita i to je bio stav. Um, jednostavno nama je falilo uh, falila ta hrabrost egzita da zaista održi tih minut ćutanja za Srebrenicu i pošto je to iz um, njima poznatih razloga ta reakcija, odnosno taj, uh, taj aktivistički čin izostao, mi smo odlučili da to sami uradimo i moram priznati da eto posle nekoliko godina naš, našeg upornog uh, o, istrajavanje u tome da se to svake godine održi. Ovaj, ovaj put je to prvi put dobilo neku formu festivala gde smo imali tri dana događaja i na kraju se sve završilo koncertom klapke za pionira u tradicionalnom duhu. Uh mm-hmm. -huh. Ovaj festival, ono što je meni zanimljivo bilo, ja sam čak pomislio da je bila neka greška u pitanju, je pokrivao tematiku tu neku kulturnu zaječara i mostara. Jeste, uh, ovog leta kada smo, smo objavili konkurs na e, na kojem su konkurisali različite kulturne inicijative i organizacije iz celog regiona. Između ostalog konkurisali su uh, jedna umetnička grupa iz uh, Omladinskog kulturnog centra Abrašević iz Mostara. A mi smo sami pozvali uh, Zaječarce, ekipu pok, uh, festivala Zalet iz Zaječara, želeći da ih predstavimo u Zrenjaninu i stvari da im damo, jeli, da iskoristimo festival, da im damo i nekakvu medijsku promociju i da ukažemo na jednu od veoma interesantnih, po našem mišljenju veoma interesantnih inicijativa koje dolaze iz Srbije. Momci su puni entuzijazma, rade već nekoliko godina na mišiće i na horuk svake godine se sikirajući da li je to uopšte vredno i da li vredi istrajavati i pokušavati, pokušavati i dalje a, sa tim što vole, žele i što rade u, u Zaječaru, a pošto smo tu negde našli neku sličnost između nas i njih, onda smo želili t, e, da ih ugostimo ovaj, prijateljski da predstavimo Zrenjaninu kako se to radi u Zaječaru. Mhm. Mm i nismo pogrešili. <laughs> da, to, to su dve zanimljive kombinacije Zrenjanin i Zaječar. Zapravo svaki svaki grad manji koji nije Beograd i koji nije negde okolina Beograda je toliko skrajnut da je vjerovatno moguće naći toliko zajedničkih uh, tačaka, pa isto tako između Zrenjanina i, i, i, i Zaječara. Ti sam siguran, ne siguran, nego znam zaista da imaš puno iskustava u, u, u tome kako izgleda raditi ili u klubu, klubčetu ili bilo šta drugo na mišiće. Jeste, radi se potpuno na entuzijazam, na mišiće, na inventivnost, na to moraš od ničega nešto stvoriti, uh, pokrepiti rupe i na kraju ostati kratak. Uh -huh. uh, to je omiljena izjava mog jednog prijatelja, tri put sečem i opet kratak. <laughs> Uvijek se tako završi. Ovo je prvi put bilo da od sedam godina sam organizovala događaj u Klupčetu i sedam godina smo se trudili. Prvi put od kad radimo je bilo uz finansijsku podršku već pomenute asocijacije nezavisne kulturne scene Srbije, o njima možemo možda i malo kasnije ponovo pričati, gde smo prvi put dobili nekakva finansijska sredstva sa kojim smo pokrili sve troškove i prvi put nam nije bilo važno da li je to festival na koji će doći veliki broj ljudi, da li ćemo prodati dovoljno ulaznica, da li će se jetre ljudi ali, dovoljno oštetiti to, to, na šanku. <clears throat> To, to sa te financijske strane, ali zapravo sama suština festivala nije financijska strana ipak ima neku poruku i u tom smislu je bitno da što veći broj ljudi zapravo vidi. Naravno da jeste, ali posle sedam godina uh, truda i rada gde ti stalno šalješ te poruke u eter, potrebno je nekada e, osetiti i tu neku uh, sigurnost mm da na kraju kada se sve završi ne ostaneš kratak račune za struju, račune za grejanje, za frižiter i, i za sve da, ostalo. Da, to je u svakom slučaju neodrživo koliko god količina entuzijazma bila. Jeste, entuzijazam se potroši i ono što sad baš kad pričamo o tim manjim kulturnim inicijativama iz manjih mesta uglavnom se sve završava tako da ljudi godinama e, veruju, ulažu energiju i onda na kraju samo odjednom puknu i ne mogu više da rade. I zbog toga je upravo i važno, važno to na, na neki način dati podršku i, i, i pomoć jer e, svi mi s vremenom starimo, entuzijazam opada, a problemi rastu. I onda se ljudi suoče sa tim, kao što sam ja sada trenutno u, u, u situaciji kuda i šta dalje. Da, Klubče više ne radi. Jeste, Klubče je zavr, uh, e, posle toliko godina ove godine smo prvi put došli do toga da smo bili u mogućnosti da ga zatvorimo. No, do sada se moralo raditi bez obzira na sve cene, zato što... E, to je malo paradoksalno kad kažeš da smo bili u mogućnosti da ga zatvorimo. Jeste. Uh, finansijski problemi su bili toliko veliki da se moralo raditi da se, poklo, da se poplaćaju sve kazne i uglavnom smo već zadnje dve godine smo uglavnom radili na, na tome da da plaćamo kazne za, za to što radimo. Znači umjesto neke podrške i, i o, ostvarivanja saradnje sa gradom mi smo dobili samo plave koverte. Dobro, tu je bilo velika količina racija, upada policije, Jest. I tako dalje, i tako dalje. Išlo je do toga da sam dobila ove, ovaj, čak i čokoladu i, i, i ruže za rođendan, jer su u sudu zapamtili kada mi je rođendan. <laughs> Toliko često su pisali si, moj matični broj da su zapamtili rođendan. Ti si bila zapravo neka vrsta prethodnice, odnosno avangarde, preteče Petru Lukoviću, očigledno. <laughs> da, sada kad gledam šta se dešava Peri, potpuno prepoznajem sve kako se meni dešavalo. <laughs> Dobro, nažalost rezultiralo je time da se zatvara jedan klub koji je ljudima ipak značio, Uh, koliko god ovo nama smiješno sad zvučalo što pričamo, ipak je žalosno i ti si prinuđena na kraju krajeva pa čak i da napustiš ovu zemlju da bi nešto probala da uradiš konkretnije. Pa ja se iskreno nadam da klupče nije za, za uvek zatvoreno, još uvek imam ove, nekih 15-20 kutija stvari koje sam složila na jednom tavanu i koji možda čekaju proleće ili sledeće leto, ove, kada bi klubče o, možda ponovo počelo sa radom, možda na nekim drugim osnovama i na nekakav drugačiji i malo ozbiljniji način. O, jednostavno ovo je moment kada su moje baterije lično potpuno prazne i kada moram misliti način kako da ih napunim. Da. O, ok, jedna od stvari kako se baterije najbolje mogu puniti je i muzika. A, ja imam inače običaj e, kada dovedem goste ovde u studiju ili na neki drugi način, svejedno da ih zamolim da sami izaberu nekoliko stvari. Ti si ovom prilikom se potrudila pa i prvi put ćemo i da pustimo izvođače po Danijelinom izboru e, za ovaj prvi put Danijela će da objasni ko je i šta je. Slušat ćemo uh, jedan bend iz uh, Ljubljane, Jean Božet Orkestral. To je bend koji je svirao dva puta u Klupčetu, a i moram priznati da svojim izvođenjem i prosto tom posetom jesu u jednom momentu tim svojim koncertom dali zaista to punjenje baterije i podršku za rad kojim sam se bavila. E, a pre nego što pustimo, ovaj, voleo bi da ispričaš nešto što smo pričali pre emisije. Uh, oni su dva puta svirali u Zrenjaninu pred koliko ljudi i kakva je bila njihova reakcija nakon svega? Oba puta koncerti su bili jako slabo posjećeni i na moj potpuno iznenađenje nakon godinu dana dobijem poruku mi bi ponovo.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 ești aprigieteț I laupa kadar sjërje Në qika i në shvargali O të ka drekin pjerje glavo v pesak vodo vin in čakam, da mine tvojo očitko. Mislaš li deka da si monstrum? Mislaš li deka da si mandrak? Atomska tamravka, jasne, jasne Mislaš li deka da si silen? Por l'avion petit monstre Por obaczka Potem i marat Adwokat Potem i A ceau, ma hoďu rând ki so jim in v branju šval. Ampak kaj ti plačajo, ali kaj? Ali mali kot je siri? Hoci v roko bili, hoci v roko bili, hoci v roko bili, hoci v roko bili, hoci v roko bili, hoci v roko bili, hoci v roko bili, hoci v roko bili, si mi rekla govori. Aj čau, ma hoci v roko bili. Ali kaj, ki so jim in v branju šval? Ali kaj, te plačajo, ali kaj? Ali mali kot je siri? rockabilly, want you rockabilly, want you rockabilly, want you rockabilly, want you rockabilly, want you rockabilly, want Častili smo vas sa još jednom pesmom Jean Božet orkestrala. Prva je bila kratka pamet, onako vrlo simbolično, a druga noj. <laughs> Isto tako vrlo simbolično. Najlakše zabiti glavu u zemlju i ne sagledavati probleme oko sebe, jel? Pa najbolje. <laughs> Najmanje problema. Najbezbolnije. Mm. Pa dobro, ovaj, baš zbog toga što ti nisi zabijala glavu u zemlju, zbog toga si imala i dosta problema. Kako je bilo biti aktivista u Zrenjaninu? Pa nekad je to zaista divan osjećaj, ali do onog momenta dok zaista ne postaneš aktivista i zaista ne uzbudiš uh, duhove u, u, u svojoj okolini, uh, gde uglavnom Uh, ono, moje naj, najgore razočarenje jeste zašto ljudi ne veruju ljudima koji imaju dobre namere. Ono, na to nikad ne mogu da se naviknem. Da, ali to je uvek pitanje, znaš, uh, percepcije onoga drugoga. Dakle, onaj sa druge strane koji sagledava to što ti radiš i to što ti smatraš da jesu dobre namere i što jesu za njega ne mora i značiti dobre namere, pogotovo ukoliko ga neko još umeđu vremenu jeli, nafilo je sa raznim glupostima i ispada da ti zaista nemaš dobre namere nego da si ti došla tu da praviš problem. Špijun. <laughs> Što god. Špijuniraš za strane službe i da Špijuniraš, radiš za strane, sve jedno. Mm. Te dobre namere koliko god zaista jesu, uvijek je zapravo problem kada govorimo i o tome, a na kraju krajeva i o tebi kao osobi koja se izjašnjavaš tako ili tako ili ovako ili ovako ili koja ne želiš da se izjašnjavaš nisi ti ta koja odlučuje šta ćeš biti uvek <laughs> je onaj sa druge strane nažalost pogotovo taj da. sa druge strane znaš ako ima malo još ako je podliven nekom silom koja može jeli, da mu da za pravo generalno aktivizam se izgubio kod ljudi ljudi ono, više imaju nekakvog motiva za neke teorije, debate i, i tako to. A akcija je izostala. Omladina akcija. Nema akcije. Da nema omladina. Kako, kako onda vidiš? Mm, hajde, sad, barem u Beogradu je tih nekih poslednjih meseci bilo određene vrste akcije, pre svega na fakultetima, filozofskom, filološkom i tako dalje i tako dalje. Uh, koliko je to za tebe negde neka artikulisana akcija, a koliko je prosto možda samo kao odraz nezadovoljstva koji na kraju krajeva neće rezultirati nečim sa čim bi možda trebalo ili da ne? A, mislim, svaki pokušaj akcije je po meni vredan pažnje i poštovanja i svake, svako ko sagledava problem i pokušava da dođe do rešenja i pokušava da reaguje da bi uh, ostvario uh, bolju situaciju za, za sebe i svoju zajednicu je vredan poštovanja zbog toga što upravo mi živimo u društvu u kojem je manj, manjak akcije i samo stanje u društvu nam pokazuje da nismo bili dovoljno aktivni i da nismo dovoljno radi jer ne bi bili u ovoj situaciji u kojoj jesmo, da to jesmo činili. Ali ono što mi nedostaje u toj priči to je solidarnost, solidarnost da, društva svakako, i solidarnost drugih društvenih grupa koji prepuštaju jednu društvenu grupu da se bori sama ne, pokuš, ne pokušavajući da uvidi da davanjem podrške i solidarnosti u stvari pomažeš i sam sebi i to je ono što je po meni jako tužno u celoj toj priči što su studenti ostavljeni i prepušteni sami sebi da se bore što možda i druge e, društvene grupe koje se takođe bore nisu pronašle možda neku, neku vrednost u tome da izađu i daju podršku solidarnosti za neki tuđi problem koji se tebe lično ne tiče u tom momentu, ali je možda značajno pojaviti se tu i biti kao jedna vrsta biti tu čisto da se da brojčana pomoć kako bi se ukazala ukazalo na taj problem, kako bi se skrenula pažnja. Koliko misliš da je zapravo problem u tom petom, odnosno u šestom oktobru? <clears throat> Osnovni problem. Pa, mislim, problem pro, i u ovome o čemu sada pričamo, a i u svakoj, svakoj drugoj reakciji, svakom drugom protestu, uh, jednostavno samo saznanje da se nakon tih svih silnih okupljanja možemo da krenemo slobodno od 90 i, i prve godine, pa 95. 6. pa na kraju krajeva i 2000-ta e, je rezultiralo zapravo slobodno možemo da kažemo nekim kontinuitetom pa onda na kraju krajeva i velikim razočarenjem i, i, i možda samo spoznajom da i od tog tvog izlaska i te tvoje reakcije i tog tvog bunta će se možda sutra opet desiti isto. Pa upravo je u tome problem. Bez, bez, bez, te, bez tog nastavka, znači posle 5. 5. oktober je u stvari bio početak mi smo 5. oktobra bili na početku da, da krenemo ka nekim promenama, a ta energija je isparila, otišla je u vazduh, otišla je negde u neki besmisleni eter gde se ra rasplinula i mi do dan danas nemamo više tu energiju. Izgubili smo je i tu solidarnost o kojoj Eh, sam malo prepričala, upravo zbog toga što se ni video rezultat. Što smo došli do situacije da ljudi koji jesu odgovorni za današnju situaciju i dan danas stoje u politici i dan danas kada upalimo TV naletimo na njih i to sve budi mučninu i budi uh, prosto te onako šamari i kaže ti pa ovde nikad bolje biti neće. Kada, kada vidiš da ti ljudi nisu odgovarali za svoje posljedice kada su sad još u prilici da relativizuju to što su radili kada su u prilici da na neki način i pokriju dokaze i da zamagle situaciju da to što su nekad činili se i danas zaboravi i stavi pod tepih. I dok god budemo stavljali stvari pod tepih i dok god budemo izbegavali da se suočimo i da se suprotstavimo takvim stvarima, mi ćemo biti u društvu kako nam, u kakvom jesmo sada. Ti si to između ostalog i probala da uradiš na, na, na ovogodišnjem ovom prvom zapravo, ovaj, da prvi prvi festival da, bez izlaza. Šesti spo, prvi. Spomenuli smo, da, spomenuli smo tu instalaciju uh, vezano za Stajićevo. Uh, A, pa me tu prosto interesuje kako su to bile reakcije. Pa prvo da, da spomenem kakva je instalacija uh mhm. -huh. u pitanju i o čemu se radi. A, ja lično kada sebe predstavljam volim da kažem ma kako to naivno zvučalo da u stvari ja sam mirovna aktivistkinja da se bavim pitanjima uloge i odgovornosti Srbije za ratove 90. godina a pošto živim u Zrenjaninu a, kada sam saznala za činjenicu da su u Zrenjaninu 90. godina postojale najmanje dva logora u kojima su bili zatočeni uh, mahom uh, ljudi iz Vukovara, da li vojnici, da li civili. Uh, uh, tu je bilo i žena i, i muškaraca, kažu da je bilo i dece, koji su držani više meseci u, u objektima, vojnim objektima, štalama naj, najadekvatnije reč za, za to jesu štale u veoma nehumanim uslovima. Sada se trenutno, ja sad ne govorim da li su to logori ili nisu, pošto se to trenutno sudski utvrđuje, ali po svemu onome što uh, po svemu onome što čujemo od, od ljudi koji su bili zatočeni u tim logorima, to su definitivno mesta gde su oni držani u nehumanim uslovima. I sad možemo im davati kakva imena, ali definitivno da, da je tu bilo i ubijenih i da je dosta ljudi stradalo i nakon odlaska iz tog logora zato što su poneli sa sobom i razne bolesti i prebijanja i tako da se stvarna A jedan uh, deo je njih nastavio putovanje prema Nišu, Pazovi jeste, ili gde su već jeste, bili u novembru da. 91. godine Crveni krst je zabranio postojanje takvih mesta i ljudi su premešteni, jedan deo njih je premešten u Sremsku Mitrovicu dok je drugi premešten u Niš, da. u Niš i jednostavno uh, govoreći o o toj ulozi i odgovornosti Srbije Eh, iz pozicije nekoga ko živi u Zrenjaninu ja sam smatrala da je vam važno prvo pogledati svoje dvorište, znači ono što predlažem drugima da rade, pokušala sam sama da uradim na svom primeru. Znači prvo se suočiti sa onim što je bilo u tvom dvorištu, da bi imao prava da govoriš i o nečem drugom i da postaviš možda pitanje nekome drugome. To je najlogičnija naravno stvar. Međutim, <laughs> ovde baš i nije opšte prihvaćena pre svega jer je jako teško se suočiti i pogledati se u ogledalo i reći Jeste, jeste i zato ja smatram da treba biti uporan. Ja mislim da se te stvari neće sigurno rešiti u skorije vreme i da prosto uh, način da ljudi prihvate uh, razgovor na te teme uh, treba proći vremena za tako nešto, ali isto smatram i ono što ja pokušavam jeste da s vremena na vreme vratim u žižu javnosti tu temu. I ranije sam to radila mnogo češće, da sam shvatila da to baš i nije toliko uh, konstruktivno, da, nije, da ne dovodi do toliko rez, rezultata, da jednostavno ljudi počinju i mene gledati kao nastavnu osobu koja stalno govori o ratnim zločinima i o svemu. A, pokušavam da nađem nekakvu meru između a, nekakve davanja nekakve podrške i davanja a, davanje nekakve nade da stvari mogu biti bolje i, i uopšte ukazivati na to da se mora biti i odgovoran te sad imam nekakvu taktiku da možda dva puta godišnje uvodim <laughs> ovaj, da, dobro, kada, tu temu za razgovor. Jer je tamo gde si ljudima... možda datume već utrpala. <laughs> da, ovog datuma počinjamo. Ne baš tako, to ide uglavnom spontano. Prilika za ovu godinu je bio upravo festival bez izlaza i o, ta instalacija koju si sad malo pre ona, ona je rađena u okviru projekta Javna tajna gdje smo mi e, dobili zadatak od e, Kulturnog centra Zrenjanina koji je pokrenuo taj projekat da odeberemo jednu od e, zrenjaninskih javnih tajni i da je izložimo u javnosti. I ono što je meni bilo zanimljivo da izložila sam u staklenoj kocki samo ispovest jednog od logoraša u logoru Stajić, jednog od logoraša koji je boravio u logoru Stajićevo bez ikakvih komentara i bez ikakvih mojih sugestija i, i, i, i kakvih inputa s tim u vezi. Međutim, uh, našli su se ljudi koji su zahtevali da se ta moja uh, instalacija ukloni. Onda kada niko ne gleda, otvarali su to kocku pa bi okrenuli naopako taj list papira da se ne vidi i čak su i uh, potpuno pogrešno i potpuno bez razumevanja pisali i u medijima uh, o, o, o tome da, o provociranju ili nazivajući uh, tu moju instalaciju rad po znacima navodnika i nekako uh, bez uh, ali ovog puta ono što me iznenadilo u svemu tome pored tih uh, provokacija jeste neka neutralnost i to meni daje nekakvu nadu da sam možda negde i uspela da, da, da se negde malo bliže možda nekom dijalogu i razgovoru zato što ranije ne bih ni dobila medijsku pažnju za tako nešto ranije ne bi ni pisali o tome a ovo je prvi put da se pokrenu neki dijalog i tu negde vidim napredak Slažem se <laughs> Napravit ćemo mi još jednu pauzicu ja sam pripremio klopku za pionira odlično šta drugo i pojedinca našeg pojedinca koji uglavnom živi kao krivac, jeli? a kasnije u, u, u, u sljedećoj fazi razgovora malo ćemo da pričamo i o jednoj pozitivnoj reakciji i akciji koja se ovih dana desila u Novom Sadu, a to je bilo zauzimanje kasarne, skvotiranje. Eh. Može. Okej. Okay. krivac ова средина Kad држи под водом, Ona ga davi umetniški program izobraževalnega značaja. Da pomogne našoj omladini, da nas izvede na pravi put, e, zato što je on održao svoje obećanja i zato što program njegove stranke najviše je u skladu sa onim što je potrebno Srbiji u ovome trenutku. Koje obećanje je održao? Pa održao je, održao je obećanje e, da pa održao je sva obećanja, znači, koja je Ovu situaciju Srbija će prebroditi mirno, dostojanstveno i civilizovano. Srbija nasilju neće pribegavati. Policija je pokušala desetke tisuća ljudi rastirati vodenim topovima i suzavcem. Došlo je do žestokih okršaja u kojima su poginuli jedan prosvjednik i jedan policajac. Mi smo ovde zbog politike. Mi smo ovde zbog slobode. Kažu nam da ćutimo, ali nema šanse. sam revolucija Ne mogu da shvate jer ih boli istina Kažu nam da čutimo, ali nema šanse Pitaju šta hoćemo socijalno odgovornu vladu, a blizu 100.000 ljudi u Srbiji ne može da overi zdravstvene knjižice. Niste ispunili. Niste ispunili. Niste ispunili. Niste ispunili. Toliko o obećanjima. Jeste ispunili, niste ispunili, uglavnom ništa nisu ispunili. Nakon klopke za pionira poslušali smo Gypsy Mafiju. E, još jedan od izvođača ili bendova ili kako god da reče, od dvojicu između ostalog izbor Danijele da, malo lokal patriotizma, jedan <laughs> od mladih nada zrenjaninske hip-hop scene. Zrenjaninski romski hip-hop scene. Da, da, daj malo, malo više o njima. To kad kaže zrenjaninska romska hip-hop scena je poprilično širok pojam. O, to su mladi momci koje smo upoznali pre nekoliko godina kada su se tek vratili iz Nemačke u Zrenjanin i organizovali smo kao da To je bio prvi njihov nastup i ideja je bila da se ne napravi nikakva halabuka, nego samo da, kao što nastupaju normalno zrenjaninski DJ-evi, pozovemo zrenjaninske romske hip-hopere da nastupe jednog petka u klubčetu što je izazvalo pažnju javnosti i ja sam tog dana boravila u, u Sarajevu na Mirovnoj akademiji kad mi je stigao poziv iz policije da se skup zabranjuje zbog nemogućnosti policije da obezbedi bezbe, da omogući bezbednost učesnika što je meni bilo potpuno neverovatno. stigli sam u Zrenjanin i onako sa koferima sam stigla u policiju da pitam koji je razlog, kao nemaju dovoljno ljudi koji mogu da pokriju takav događaj. Rekao, mi, do, mi skup nismo ni prijavili, niti je to bilo kakav skup, to je normalno, oni su građani iz Renjanina i kao što bilo ko drugi iz Renjanina ima pravo da nastupa u klubu, da li vi obezbeđujete sve klubove u gradu, na što nisam dobila odgovor, jednostavno skup je zabranjen i meni je bilo jako žao. Oni su tada imali 17 godina i kada sam im saopštila da se njihov nastup otkazuje, seća se te suze koje su imali u očima, jer su prvi put dobili podršku od nas i odmah zatim razočarenje kada smo morali da im otkažemo taj nastup, ali smo sve to ispravili i omogućili smo im kasnije da nastupaju sa svojim omiljenim reperom Frankijem kao predgrupa. Dobro, Frankija smo i slušali na početku. Ne, <laughs> Vidiš, a nisam imao pojma. Eto, sad si <laughs> Sad sam iskoristila priliku. E, gde da su momci sada? Još su izranjeni. Jeste, juče su, imali, juče su imali nastup u Rexu, ovde u Beogradu. E, a inače rade, jedan radi u, u novootvorenoj firmi Drexel Mayer u Zrenjaninu, dok je drugi, ja mislim, zaposlen u pekari ja već vidim neke buduće goste u ovoj emisiji. E, baš se radujem. <laughs> ja obećavam, evo. <laughs> Obavezno. O, ajde nastavit ćemo dalje. Stali smo negde tamo kod akcije, reakcije omladine i napomenuli smo u prošlom setu razgovora jedan događaj u Novom Sadu nedavno koji se zbio. E, ajde ti sad budi politički korektna pa reci šta je to zapravo se desilo. U Novom Sadu se ovih dana desila stvarno i prelepa stvar. Pokrenuta je inicijativa za stvaranje prvog novosadskog društvenog centra, gde se okupilo, koliko sam danas na konferenciji za štampu čula, negde oko 40 organizacija. 39 nevladinih organizacija. 39 organizacija i veliki broj pojedinaca koji učestvuju u stvaranju tog društvenog centra. Inicijativa za otvaranje društvenog centra gde? u vojnom objektu, odnosno bivšoj kasarni Archibald Rice. Trenutno je u fazi pregovor sa lokalnim eh, vlast, sa vlastima u Novom Sadu oko budućnosti čitave te inicijative i ono što je pozitivno što se danas desilo na sastanku sa gradskim vlastima jeste eh, da je stigla podrška i da je inicijativa prihvaćena zvanično kao jedan od partnera u pravljanju kulturne politike grada Novog Sada. I moram priznati da je to zaista jedna velika stvar da udruženi ljudi, to je ta solidarnost o kojoj smo man, malo pre govorili, koliko veliku, koliko veliku moć ima, da svi ti ljudi koji su godinama pokušavali nešto svako za sebe da urade ovog momenta kada su se uh, Uh, ujedinili i kada su zajedno pokrenuli jednu akciju jesu prepoznati kao jedan akter na kulturnoj sceni Novog Sada koji će sada zvanično biti i kreator kulturne politike u gradu. Da, tu nije sada samo reč o organizacijama, tih 39 organizacija, tu je reč između ostalog i o građanima Novog Sada koji su jednim delom dali podršku uh, drugim delom neki nisu, ali nešto nisam primetio niti čuo da su se nešto suviše bunili. To je ona pasivnost, ali u ovom slučaju mi se sviđa ta pasivnost. <laughs> Neka ih. Pa donekle je, e, donekle e, ono što meni, što sam danas primetila, boraveći tamo, jeste da e, ljudima koji su tamo već 5 dana i koji se smrzavaju i koji tamo i, i spavaju i zaista su promrzli i već pomalo umorni, nedostaje ta podrška i e, čula sam danas priču da zvali su prijatelje u, u posetu, a svi očekuju nekakvu diskoteku, žurku i zabavu i pitaju šta ima. Mislim da ljudi u Novom Sadu još uvijek nisu svesni šta se tačno desilo u njihovom gradu i da je možda to E, nešto što će se desiti u, u narednom periodu i što zavisi upravo događaja koji će se, u narednom, koji će se sada odvijati ovih dana. Uh, ono što je tamo potrebno, potrebna je podrška tim ljudima, potrebna im je energija, potrebna im je pomoć, da li finansijska u vidu donacija i svega, ali pre svega im je potrebna pod, uh, podrška u prisustvu i u programima koji će se tamo dešavati. Ja sad ovog put, ovom prilikom stvarno pozivam sve slušalce kupeka da odu u Novi Sad, da ponesu vreće za spavanje, vruću, toplu garderobu, čarape pre svega i da jeli borave tamo malo i da se druže, da možda uzmu koju metlu i lopatu u ruke i da pomognemo novosađenima da završe odličan posao koji su započeli postoji druga stvar koju bi ja isto ovaj pozvao, a to je da ponesu stvari koje možda i nisu najpotrebnije u životu tipa stolica, ležaljki, lampi, kašike, viljuške, tanjire, sve što im padne na pamet i čega se mogu odreći u kući je trenutno dobrodošlo. Objekti su zaista veliki i postoji o, veliki broj ideja koji su ti momci i devojke spremni da ostvare. Danas sam boravila u jednom prostoriji koja je namenjena za buduće svratište za novosadsku e, decu sa ulice. Znači, postoji zaista veliki broj plemenitih i odličnih ideja, postoji odlična energija, solidarnost i, i, i ljubav i onoga svega što nam zaista nedostaje ovde i najiskrenije se divim ove, ovaj, entuzijazmu i hrabrosti tih ljudi i zaista, zaista pozivam sve ljude da im daju podršku u tome. Jedna od fenomenalnih stvari, barem kada govorimo o tome, je datum koji su odabrali kao 22. Početak, decembar. Kao početak inicijative. 22. decembar je, verujem da većina zna, nekadašnji dan Jugoslavenske narodne armije. Da, da to jeste simbolično i zaista ovaj, zaista mi je drago da, da su negde povezali jer vidim da i razgovor koji imaju i sa gradskim vlastima, a čak i sa ministarstvom odbrane teče u nekom smeru razumevanja i nadmudrivanja, ali u nekim okvirima uh, pristojnosti i, i, i da, da mi se sviđa način na koji privlače pažnju. Da, možda jedan od razloga što je to trenutno tako kako jeste činjenica da je taj prostor čini mi se nekoliko puta bio nuđen na raznim aukcijama, međutim nije bilo nekog prevelikog interesovanja. E, I sad, sama činjenica da gradske vlasti, a na kraju krajeva i ministarstvo odbrane koje mi se čini nije trenutno nadležno za to jer je to bilo pod patronatom Ministarstva kulture kao objekat je li od kulturnog značaja, odnosno kao objekat odbrane. od kulturnog značaja, ali od 2006, odnosno do 2006, sad se ja više pobrkom, nije bitno. Uglavnom činjenica da taj objekat nije toliko m, financijski atraktivan gradu, možda je doprineo dosta... tome da su i takve reakcije. Pa ja verujem da je pre svega uh, tih, uh, ti ljudi koji se nalaze u, u, koji su uključeni u inicijativu za stvaranje društvenog centra da su oni dobro promislili i odobrali taj objekat Uh, objekat jeste u fazi propadanja i zbog toga je bilo i, i veoma važno, danas sam ih slušala kako pričaju da prvu stvar koju su radili jeste da su počistili sve oluke, zbog toga što su oni godin, godinama nisu održavani i vlaga se nakupila po zidovima i, i zgrade su počele da propadaju zbog toga. Tako da je veoma važna stvar i videla sam i na snimku da se čak i vojnici zahvaljuju na tome što su oni ove, ovaj, pomogli u održavanju tog uh, objekta a, a e, grad je zadnjih pet godina potpuno odustao od održavanja tih objekata, iako, a to sam danas saznala na konferenciji za štampu, iako je to neka vrsta legata i, i, i nekog poklona gradu na čuvanje i održavanje od doktora Archibalda Rajsa, tako da mislim da ukoliko E, te, ti pregovori u narednom periodu budu, budu išli u, u pozitivnom smeru, da Novi Sad će zaista imati priliku da napravi jedan kulturni centar koji će biti turistički značajan za grad Novi Sada i mesto zaista gde ljudi mogu da o, e, imaju predivan prostor za razmenu energije, ideja i prosto za veoma kvalitetno provođenje slobodnog vremena i drago mi je po ovim naznakama koje su danas bile na tom, koje sam čula da su bile na, posle tog sastanka, da je, da je grad zaista tu ekli, ekipu ljudi ozbiljno prihvatio, ozbiljno uključio u, u, u neki kulturni razvoj, plan kulturnog razvoja Novog Sada. Ugledali su se između ostalog na dva već postojeća centra na ovom prostoru bivše Jugoslavije. Jedan je isto tako bivša kasarna Rojicu Puli, a druga je Metelkova takođe bivša kasarna poznata pod imenom Maršala Tita. Da. Pa, da, to verujem da jeste inspiracija, a objekat je zaista, koliko se videla, tamo postoji već e, lepe sale e, koje se mogu veoma lako modifikovati i za galeriju i za koncertnu dvoranu. Spomenula sam već svratište za decu beskućnike u Novom Sadu. Mislim da je mnogo važnije prepustiti uh, svim tim pametnim mladim ljudima koji su 70% njih po njihovoj statistici jesu fakultetski obrazovani i sa postdiplomskim obrazovanjem, a većina njih je i nezaposlena. Redki su oni koji su zaposleni, tako da ne vidim razlog zbog koje grad ne bi podržao takvu jednu inicijativu. Ja se zaista nadam svemu najboljem <clears throat> barem kad je u ovom slučaju reč. Ali, ali bih opet napomenula da je veoma važna i podrška koju mi budemo dali u zadnjem momentu i opet bih pozvala i Beograđane i ljude iz cele Srbije da možda iskoriste priliku i novogodišnju noć i dane pre i posle nove godine iskoriste da provedu tamo. Uh, uh, oni tamo trenutno nemaju ni struju, ni grejanje, ni vodu. Koliko znam, uh, greju se na drva, nabavili su neku peć. Jeste, nabavili su neku malu neku bubnjaru. Preda. Ove, ovaj, od nekog bureta i Eh, dosta je hladno, smrzla sam se danas tamo, ali pa, idem sutra ponovo, pa da. ali ipak idem sutra ponovo i o, pripremila sam i donac, imam čak i jednu disku kuglu da im doniram. O, eh, I o, eh, mislim da im je potrebna, potrebna i ta o, najviše je potrebna podrška u programima i, i ta neka emotivna, odnosno prijateljska podrška da, jako mi se svidjelo da danas ima 4-5 puta imali su akciju Free Hugs. Onda, koliko god mi je to ranije bilo smešno u tom momentu i u tom kontekstu mi je bilo zaista jako fino. Kako neke od tih ljudi poznajem, znam da su imali slične akcije i po samom gradu uh, i pre ovoga, prethodnih <laughs> godina, baš te akcije Free Hugs. Ok, uh, eto, završit ćemo dakle sa, sa, sa ovim ovo je zaista nešto, nešto najbolje što je moglo da se desi i što se desilo, bar ja ovako kad malo se setim u ovoj godini, bar kad je ta mm, nezavisna kulturna scena uopšte u, u pitanju, pa ono, puna podrška novoseđanima, Svi u Novi Sad. Ne sadi. samo, pa da, za novu godinu ako nemate pojma šta ćete, gde ćete, eto mesta eto prilike, ponesite samo tople da čarape. Da. Daniela, hvala ti puno na, na, na gostovanju. O, ja sam za kraj pripremio, nadam se da ćemo imati prilike da se čujemo i vidimo i nadam se da ćemo imati prilike u klopčetu bez obzira koliko to sad trenutno bilo zaključano ili ne bilo zaključano, da čujemo između ostalog i nešto što sam ja pripremio za kraj. Uh, a to je Gorijuš i Vinetu, odnosno Franci Blašković, a ovaj puta u saradnji sa riječkim bendom One Piece Puzzle. Pesma se zove Istra Blista, Frizika se kuri, Walter se smije. <laughs> Eto, tako. Daniela, još jedan put hvala. Hvala i tebi, Tu smo, nastavit ćemo mi sa razgovorom. Ćao. Kej je po, kej je po, glej, kej je po, no ne bello, čo, ke bello, ma no, ke bello, ke bello, ke bello, ke bello. Vricka se triska, istra, lista. Dreaming love, dreaming love. Kula, kastam. -ka -ka pula. Boričevi karteloni skrili sumi vištu, tržidu mestriče ste ukreli su pejsaž. Razbili horizonte, Buena Vista Social Club. Buena Vista Social Club. Fritz se pjeni, Fritz se peni. Fritz se pjeni, se pjeni, se pjeni. Vidim da sam ja piska Fritzka. Svakemu bih da pa bih moga reći Friska se kuri, Friska se kuri Čabiš i meni, da da i tebi Ma ja te ne bih, ne bih Da si jedina Наувень світу рає піхобру Рекуля Фрицька секурі, Фрицька секурі, Фрицька секурі, Фрицька секурі Arinka! Igor! Igor! Arinka! što vam je? Gori uši vine tu ulje na platnu. Neko bi ovo cenzurisao, a mi nećemo da se bavimo tim poslom. E, nastavit ćemo dalje sa razgovorom. Ja se nadam da ovo fercera. Marija, čuješ li me? Halo! Halo! veze sa Nemačkom nešto baš nisu. Vidiš, ja sada ne čujem nju. sa Danijelom, ne znam. Ajde mi da poslušamo dječake i parti u saboru, after u zatvoru dok ne rešimo problemčići. njih motiv cijela država u zatvoru. Parti u saboru, after u zatvoru. I dječaci. E, ja mislim da smo konačno rešili satelitske probleme. Jesmo li rešili? Ja mislim da jesmo. jesmo. Pa, dobroveče, Marija. Dobroveče. Da, ja sam Mariju predstavio kao predstavnika gastarbajtera u našoj bliskoj nam Nemačkoj republici. <laughs> ja to nisam trener već 9 godina. Znam da nisi, ali nema veze, ajde. Tamo si i puno si... Ovo su reminiscencije na nekadašnji život sada, da. Reminiscencije, upravo tako. Ali dobro, te reminiscencije ti se puno lakše vraćaju kada odeš tamo, jeli kao što si ovo prilikom otišla. <clears throat> pa, m, prosto me zanima kako se živi. E, Ja mislim da nisam najbolji primjerak da to predstavim, pošto tri dana nisam izašla iz kuće od kako sam stigla. Ali živi se tako da pred Božić, ovde se slave svi Božići, onako, znaš, i katolički, i pravoslavni, i jedna nova godina, i druga nova godina, sve nacije. A šta tu fali? Kupa. Ništa, samo slaviš duplo, znaš. Pa da, pa mislim, isto se i ovde radi. Pa, da, i, be, i bez gastarbajterstva. I bez gastarbajterstva. E. No dobro, ovaj, to, to, pa ne znam, to je, to, to je zapravo jedna pozitivna ovaj, strana ili tog gastarbajterstva, a s druge strane opet nisam siguran kako poslodavci gledaju na sve to, ali nismo mi zato se ovdje uključili <laughs> da, da, bi, da, bi, da bi o svemu tome diskutovali. To je možda za neku drugu emisiju. Ovaj, mi smo se dogovorili da ćemo danas malo da pričamo o <laughs> odnosu gastarbajterstva i kulture. Dobre, dogovor. Jel jesmo? Ovo što čuješ u pozadini, to su upravo gosti koji se pozdravljaju kod nas. Aha. To su dvoje Valjevčana koji upravo odlaze kući da se pakuju i da putuju za Valjevo sutra, jer ovde po, počinju uveliko božićni i novogodišnji praznici. Ja bih im pa preporučio da se naoružaju strpljenjem. Molim? Reko, preporučio bih im da se naoružaju strpljenjem. Da, i ja sam im to rekla malo pre. Pogotovo s obzirom na to da je kod nas krenula ona uveliko predizborno politička kampanja. Ah, dobro. <laughs> dobro, oni imaju oni drugi problem prelaska preko granice. Znaš. E, pa baš zbog toga, to i govorim sve ostalo nije važno. Isključi čovjek, zabije prst u uvo i zapjeva. Nije to ovaj, problem, ali... Dođeš kod do... Slovenaca ili Mađara, nije ti sve jedno. A, dobro. <laughs> no, hajde se mi vratimo na kolosjeke. Kultura i gastarbajteri. Tako je. Mislim da je Marija osoba koja može o tome priča. Može, vidiš, ja sam se prebacio skroz na srbijanski, nema padeža. Može slobodno. Ja ih lagano zaboravljam ovde, pošto vež, vežbam već tri dana hrvatski i nemački, srpski totalno zaboravljam, tako da hm. nemam nikakav problem Pa imaćeš da problem. Da, ostanko padeža. Imaćeš problem kad se vratiš, ali o tom potom. Verujem, da, imaće i kulturološki problem kad se vratim. E pa da. Ali zašto baš kulturološki? Kulturološki. Ku, Da. <laughs> <laughs> Imaću ga pre svega kad budem sletela i kad budem izašla i kad me dočeka ono taksi, taksi, taksi, taksi. Mhm. Mm pa sve kad, kad budem krenula lepo autoputem, budem krenula preko gazele, pa se uključimo na kneza Miloša, pošto ja živim tako blizu centra, imaću ogroman problem sa tim kako ljudi voze, a onda kad izađem iz taksije imaću najveći problem sa smećem, koji će zateći u liftu, najverovatnije. Mm. Dobro, to opet bolje nego da ga zatekneš u sobstvenom stanu, znaš. Pa nije, moj sobstveni stan sam uspela da sredim noć pre nego što sam otišla, tako da smeća tamo više nema. A, eto. Ali dobro, ja to više onako figurativno govorim. Nego reci ti meni, Marija, A. draga, kolika je naša, kad kažem naša, pritom mislim je li na sve ove naše narode i narodnosti zajednica trenutno. U Minhenu ti si, ukoliko se ne, ne varam, upravo tamo. Upravo u Minhenu, da. Ha znači, gradu <laughs> kobasica i piva. Kako se to ovde voli predstavljati. I bajerna. <laughs> piva i kulture, molići. Koje kulture? A da nije Oktoberfest? Pa postoji ona visoka kultura, vrlo elitistična. Uh mhm. -huh. Tako da u, u operu ne možeš, na koju sam inače pozvana za tri dana, e, ne možeš da uđeš bez jedno 40 eura u džepu. <laughs> Samo za ulaznicu. Da. pa dobro, taj ko te pozvao ti očigledno nije učinio uslugu samim tim. Nije, učinio mi uzluku što me je pozvao. Ovde kad te neko pozove, to znači da ti kupio kartu. A, <laughs> dobro. I želiš da li da ideš na to? Halo? tu sam, tu sam. Ja me Rekao, jel ideš ti na... sam Zahvalna na pozivu, Aha. pošto to znači da ja tih 40 eura ne moram da platim i to je veliki izraz prijateljstva ovde. Oh, pa... znači da sam ja integrisana, jel? A dobro, šta ta visoka kultura zapravo predstavlja u Minhenu? Predstavlja operu, predstavlja tri pinakoteke, ostavne privatne i državne muzeje, predstavlja nacionalnu bavarsku mm, biblioteku, predstavlja sve gradske biblioteke, a ovde imaš biblioteku na svakoj opštini kao i u Beogradu. E, ali sve to sjajno, nego mene više interesuje suština. Suština? Da. Na koju suštinu tačno misliš? Pa mislim pozadinu svega toga, znaš. Sve to lepo zvuči ovako, može i Beograd da se pohvali, ne znam ja sa koliko pozorišta i svega, ali mm, kad malo zagrebeš, pa ne samo i rade, ali opet šta se šta se ovaj sve na, na, na, na daskama koje život znači izvodi, to je već drugo pitanje. Naš isto me tako interesuje šta se i tamo zapravo izvodi. Koliko je to blisko, ha, ajde možemo da kažemo, jeli, našim današnjim problemima o kojima smo mi delom ovde pričali. Kapitalizam, komunizam, mind Kampf, mind Kapital, što bi rekao Damir Avdić. Pazi, u, u tim nekim vodećim kućama ovde nećeš naći to. Bar to je moj površinski sad utisak koji sam stekla posle tri dana. Moram priznati nisam izašla tri dana iz kuće, a live čitam novine. Uh, u operu koju idem tu se sviraju i pevaju oni autori koji spadaju u klasičnu evropsku kulturu. Mm -hmm. Verdi, Mozart i ostalo. Tu nećeš naći ni na kakvu kritičnost, ali imaš kuće koje bi možda mogao donekle da poistovetiš sa bitev teatrom, koji su i dalje državno subvencionisani, državno, kad kažem državno, to se u, u pogledu pokrajina, pošto je Nemačka federativna republika, federativno, odnosno pokrajinski finansira. Mm -hmm. U tom pogledu postoji kritičnost. Postoji mnogo više prostora za kritičnost nego što postoji kod nas. U svakom slučaju. Ono gde ja idem za tri dana, to je krajnje snobovska, ako smem tako da kažem, elitistička kultura, ali ovaj, i kako postoji glasova koji, koji govore kako o kritici kapitalizma, kako o kritici društvenog uređenja ovde, kako o kritici nacionalsocijalizma. To u svakom slučaju. Pa dobro. To da znaš. A, evo, evo, primio sam k znanju u svakom slučaju. Znači, uh, izvini, malo su me ovdje ovaj, omeli omeli. A o kom broju zapravo mi govorimo, ako možeš uopšte o tome da pričaš, o broju predstava i uopšte tih nekih kulturnih događaja možda na nekom, ajde, nedeljnom nivou? Pa pazi, na, na, na večernjem nivou je tako, mislim, ajde da krenemo o, buk banalno poređenje. U Beogradu je decembar sad bio takav da si za veče imao jedno 4 do 5 manifestacija na koje si želeo da ideš, a nisi mogao da stigneš zato što bi trebalo da se podvojiš, utrojiš, učetvo, učetvoriš, jel tako se kaže, učetvoriš? Kako god, jel, dobro mi je poznato, šta hoćeš da kažeš. Da. O, o deseticama. Uh mhm. -huh. Minhenu govorimo o deseticama. Ne treba zaboraviti da je Minhen uh, glavni grad pokrene Bavarske, u kome se zaista odvija skoro ceo kulturni život Bavarske ali Minken i dalje nije jedini grad u Bavarskoj. Imaš i, i Nirnberg, imaš i Regensburg. Naprimer, samo ta dva grada da navedem. Uh mhm. -huh. Nemačka ima tu, tu kulturnu i povijesnu jel, e, stranu da je od, od srednjeg veka feder, federativno ustrojena. I samim tim um, postoje vrlo jaka pozorišta ili vrlo jake opere, vrlo jake kulturne scene samim tim Ako ništa, bar u glavnim gradovima ovih 16 pokrajina koliko Nemačka ima. I samim tim dolazi do velikog, velike konkurencije između tih 16 glavnih gradova i nemaš, nemaš fenomen kao što imaš u Srbiji da imaš Beograd koji je... Koji odskače u... Da. I kome možda jedino u nekim pogledima nov, Novi Sad može da parira. To ovde nemaš i samim tim imaš mnogo veću konkurenciju i sami, između samih umetnika i samim tim dolazi do mnogo veće dinamike u, u kulturološkom pogledu, u, u kulturnoj sceni. Ovaj, kada, kad si spomenula sada Novi Sad, ima jedna stvar o kojoj smo mi pričali ukoliko nisi uh, e, a, e, slušala, a ukoliko i nisi upoznata, pošto si već neko vreme u Nemačkoj, ovih dana u Novom Sadu... A, e, kako to mediji vole da kažu, okupirana jedna kasarna. Mm -hmm. Zapravo pokrenuta inicijativa to za pokretanje jednog društvenog... Imam društvenog... Imam super priču za tebe večeras. E, pa interesuje me kako je kakve su stvari, barem što se toga tiče i u samoj Nemačkoj, odnosno u Mihenu. Uh, u Minhenu moram priznati da se nisam toliko informisala. Ja sam se oko, o, oko tog fenomena okupiranja određenih društvenih i javnih zgrada zainteresovala tek pre nekoliko meseci, tačnije oko jula, avgusta meseca mm -hmm. tekuće godine. I moram priznati da sam se malo više interesovala za Berlin s obzirom na, na prirodu mog posla. Minhen i dalje mi preostaje da istražim, ali sam večeras sticam okolnosti saznala preko jedne devojke koja živi u Amsterdamu. Tačnije, dve trećine živi u Cirihu, a jednu, trećine, jednu trećinu živi u Amsterdamu, da u, u Holandiji postoji jedan zakon sad ja skrenu, razumeš, ali to su isto gastarbajterske priče, pošto je devojka hrvatskog porekla. Uh -huh. uh, u Holandiji postoji jedan zakon koji uh, glasi da e, zgrade koje nisu korišćene e, više od godinu dana i neko ih naseljava godinu dana automatski tiče stanarsko pravo u njima. I tako je došlo do jednog fenomena, ako uspem to pravilno da izgovorim, nekog krah uh, fenomena s tim što ja imam nemački izgovor kad to, to, to izgovaram, da uh, ima nekoliko nevladinih organizacija, me čuješ? Čujem te, čujem te. Nekoliko nevladinih organizacija koje posreduju u tom da se nenaseljeni objekti prosleđuju na individualce i organizacije da ih koriste u određenom vremenskom periodu, što je odlično. I ta devojka je jedna od korisnica te usluge tog krah sistema i, jer je umetnica i ona i njen momak e, tako nasiljavaju stare industrijske zgrade s tim što je negativna posledica toga da ti negde u periodu između dve do četiri nedelje kažu da mora da se iseliš. Naravno, to je njima jako kratkoročno, kad mi je rekla kao to je ipak onako kao malo stresno, ako ti kažu mm -hmm. dve do mhm. četiri nedelje da se iseliš, da sam samo pomislila na naše beogradske uslove kad ti dođe gazda i kaže iseli se sutra. <laughs> ipak je njima malo lakše. Da. Tako da mogu da ti govorim večeras posredno o holandskom iskustvu, ostaje mi to da još da istražim o minhenskom. Ne znam koliko, razmišljala sam baš kad je ona to pričala večeras, u kojoj meri je to u Minhinu moguće, pošto je Minhen ipak katolička pokrajina, velikom da, većinom i samim tim, pokrajina, i samim tim, i samim e, tim poprilično konzervativna. Da, upravo. Za, za Berlin znam da postoje takve prakse, i to vrlo dobre prakse i kako feminističkih organizacija, tako i nekih koje malo su sveobuhvatnije tematski gledano. Ali eto, to večera za, za Amsterdam je vrlo, vrlo pozitivno iznenadilo. Jer oni su zakonski regulisali kako to funkcioniše i nastao ceo sistem oko toga. Ti možeš i privatno da se prijaviš i da stanuješ tako u nekoj, nekom bivšem hangaru ili u nekoj bivšoj fabrici ili u bivšoj železničkoj stanici, samo što će ti dve do četiri sedmice pre nego što treba da se iseliš da ti kažu ajde sad marš napolje. Da, u, ukoliko do toga uopšte dođe. Da, ukoliko se nađe vlasnik koji će da kupi tu, to postrojenje, tu zgradu, šta god. Da. Dobro, imam još jednu stvar s kojom bi, ovaj, o kojoj bi se tobom voleo da, da ukratko popričam, pošto nam nije ostalo još puno vremena, a, a to je odnos naših gastarbajtera naspram onoga što, se, što u Nemačkoj kulturni život zapravo nudi. Postoji e, neko mišljenje da su naši gastarbajteri, odnosno, <laughs> to je pomalo gruba reč, ali, bože moj, koristi se ovde, Eh, svakodnevno eh, zapravo čim kroče preko granice izvan jeli, ovih naših prostora odmah traže nešto što će ih povezivati sa rodnom grudom. Mari? Razmišljam. <laughs> Pomisli. <laughs> pa znaš šta hoću da kažem i zapravo gde sam usmerio ovo pitanje. Da, Govorim da. jeli o silnim narodnjačkim klubovima i ne znam ni ja. Koncertima naših estradnih zvezda po ne znam ni ja švajcarskama, nemačkama ili gde već. Joj, prvo moram da ti priznam, ne znam da li sam ja prava sa kojom bi trebalo da razgovaraš o tome. Možda bi trebalo nekog od svojih ukućana trenutno da pitam. <laughs> ovaj, E, postoji prvo jedna stvar koju, koju treba razgraničiti, a to je da postoji umeđu vremenu tri generacije gastarbajterstva. Znaš taj termin gastarbajtera javlja se od 68. pa na ovam. Tako je, kad ih je Tito počeo izvoziti. Da, tad smo počeli da izvozimo radnu snagu, a samim tim i kulturu koja je ostala negde na granici. Um, a to taj fenom, fenomen naših kulturnih domova, odnosno klubova, kako se to zvalo ovde, do 91. si imao jugoslovenske klubove, posle toga smo počeli da se parčamo, jel tako? Kako se parčala naša država, počeli smo i mi ovde u dijaspori da se parčamo. I zaista jeste bilo tih i kafana i koje su bile bliske tim klubovima u kojima su nastupale naše CZV zvezde. Mhm. Mm Uh, ali je, imala sam svoje vremenu priliku dok sam živela stalno u Minhenu da prisustujem jednom hrvatskom uh, jednoj hrvatskoj večeri gde su se svirali samo Cecini i Brenini hitovi pa sam se pitala ok uh, kako izgleda srpska večer sada, <laughs> <laughs> <laughs> izvinjava se, a pritom je to bila druga generacija u pitanju. E sad, prva generacija jeste ona koja se većinom nije integrisala i koja većinom je ostala lost in translation. I zaista jeste veliki postotak tih, postoji između ostalih umeđu vremenu i nekoliko naučnih radova koji se bave time, koji zaista se nisu snašli ni ovde, a kada se vrate u, u, u rodnoj grudi tek ne mogu da se snađu, pošto su ovde sa sobom poistovetili i pravne okvire i naučili da se ponašaju u skladu sa, sa ovdašnjim sistemom vrednosti, a negde ipak u svom kutku zadržali ono što ih je vezivalo za trenutak kada su napustili rodnu grudu. Znaš, i to je, to je vrlo šizofrena situacija. A onda imaš drugu generaciju koja perfektno govori ovdašnje jezike, ne, ne govorim samo o Nemačkoj, nego govorim uopšte o svim gastarbajterskim zemljama, i koji su negde između. Većinom su za ovo vezani, a od roditelja su stalno kod kuće dobijali taj neki input koji se vezuje za domovinu, za, za jezik, iako većinom ne govore svoje maternje. Mada, tu se isto postavlja pitanje šta je maternji jezik na poslepu, zar ne? Ako pa- si rođen u jednoj zemlji, onda ti maternji jezik trebalo bi biti taj koji govori ta zemlja. Jel? Slažem se, ali ono šta ti porodica i usmeno predanje može usaditi u glavu, <laughs> ipak treba uzeti u obzir kao vrlo ozbiljan faktor. Slažem se. Ove, ovaj. e, oni su negde, naš, i, i tamo i vamo, I onda sad imaš i, i treću generaciju koja tek narasta u potpunosti, ovo što se smeje u pozadini, to je moja snaja koja je inače Hrvatica <laughs> i koja sad umire od smeha na ovo što ja govorim, pošto Čekaj, ona meni inače zove filozof. Koje generaciji pripada? Koja? Prva, druga, druga ili treća? Druga. E, dobro. <laughs> znači, vrlo dobro govori i jedan i drugi jezik izuzetno dobro govori jedan i drugi jezik. A treća generacija pretpostavljam da ima problem sa jezikom one prve generacije. Mislim da ne. Mhm. Mislim da ne. Ono bar što sam ja doživjela nema. E, pa dobro. <laughs> ok, Marija. Ja sam se izgubila negdje u prevodu. 10 <laughs> do 10, pomalo. Nema veze. Nije važno. Ovaj, morat ću da te isključim, šta da ti kažem, baš zato, baš zato što si se izgubila. Ne, ostalo nam je još jako malo vremena i da se odjavi moja ekipa koja je posle mene super size kamovci su već tu, pa mislim da bi bio red da ja polako i odjavim ovaj, kako smo ga nazvali, prednovogodišnji kupek. Uh, ti si, eto, pobjegla tamo daleko. Ovaj, nadam se da ćeš se lepo provesti i za novu godinu i za dane nakon nove godine. Uh, Ne sumnjam u to. <laughs> Oni koji su se uputili vama u ove krajeve iz tih tamo dalekih zemalja dobrodošli. Ili koji će se tek uputiti. Ili koji će se tek uputiti, eto tako. A ja sam za tebe pripremio, pošto znam da to voliš, Jericho. Hvala. Eto. <laughs> ti ostani tu, a mi se čujemo, vidimo, a možda ćemo nekom drugom prilikom moći malo više da pričamo o toj problematici gastarbajterstva i kulture i uopšte jezika i odnosa gastarbajtera naspram ovih, onih ili ne znam ja nekih trećih tamo država i u, u suštini zapravo jedan uh, jedan ceo kupek bi mogli da posvetimo samo tome. A možda, dobijemo, a možda dobijemo neke amsterdamčane ili ne znam nija koga već ovdje, pa da malo pričamo i o tome kako to tamo izgleda. Može, možemo i Maju pozvati za eto, to. Eto, eto, e. to mi je bilo na umu. Tako smo se čuli večeras. E, takođe, ajde, čao, uživaj, evo ti, evo ti Jericho. Hvala ti. Než by jsme po Jeriko po ko zna koji put u Kupeku. Eto, zatvorili smo i ovaj 32. <clears throat> prednovogodišnji Kupek koji možda nije bio onakav kakav sam ga ja prvobitno zamišljao, malo opušteniji, malo veseliji, kako to inače, jeli, pre novu godinu uglavnom i priliči, ali sam siguran da je bio jednako zanimljiv kao i prethodni, pre svega zahvaljujući Danieli i Mariji. Kraka iz Xanaxa, odnosno Presinga, nažalost nije stigao jer rekao bih da večeras imaju i neki koncert u Dobročino iza Čukur Česme u Podmornici. Da, u 22.30 ili oko 20 i sata, no dobro, za pressing i za kraku svakako ćemo morati odvojiti malo više vremena. Eto, šta drugo još da vam kažem, osim da vam poželim sve najbolje u 2012. godini, da se fino provedete i da ne zabijate glavu u pesak. Za kraj poslušat ćemo teške boje i majke, A ja bih samo još da najavim da će sledeći kupek biti tamo negde posle 15. januara, ne znam sad tačno kada prvi utorak u januaru sledi, a poslednjeg utorka u januaru iskoristio bih priliku da vas ovaj put zaista pozovem i na žurku jer kupek slavi prvi rođendan. Adresa je Bureval, Bureval Levorucije, broj 93.